Քոչյանի եւ Նոր Ղազանչու միջնակարգ դպրոցը գտնվում է երկու համայնքների գրեթե մեջտեղում։ Շենքը շահագործման է հանձնվել 1997 թվականին։ Գրթօջախի բակում կանգնեցված է Խաչինի գումարտակի հրամանատար Կարեն Արաքելյանի կիսանդրին։ Քաչ հայորդու անունով է կոչվում հաստատությունը։ Դպրոցը դիտարկվում է ճշնամու կողմից սահմանը շատ մոտ է։ Այո, վտանգավոր է, սակայն ուսուցիչներն առաջվա պես շարունակում են դասավանդել, աշակերտները սովորել։ Տնորենը երիտասարդ է։ Զորայր Աբ รา համյանը պատմում է, թե սահմանի մերձ գտնվելը ինչ խոչընդոտներ է հարուցում ուսումնադասյարակչական գործը կազմակերպելիս, որոնց մի մասը անհաղթահարելի է։ Պատմում է, թե սահմանային կիչանն ինչ խնդիրների է բախվում։ Այս տարի դպրոցի 25 ամյակներ դպրոցի նոր շենքի շահագործման ցավոք սրտի կային պատճառներ չկարողացանք նշել պլանավորում ենք նշել նաև ցանամյակը դպրոցի, քանի որ 2016 թվականն էր, հետո 17 թվականին պետք է լրանար դպրոցի 20-ամյակը, այդ իսկ պատճառով ոչ մի միջոցառում, ոչ մի տոն, Հետո պլանավորում էինք դպրոցի 25-ամյակը նշել, եղավ 2020 թվականը, այնուհետև եղավ Փարուխյան դեպքերը, դրա համար չենք նշել, Միայն այդ օրը խորհրդանշական ենք դարձրել շրջանավարտներին եւ դպրոցի առաջին դասարանցիներին անվանական փոքրիկ նվերներով 25-րդ թողարկում շրջանավարտներին եւ 25-րդ շարավիղներ մեր առաջին դասարանցիներին միայն այդպես դպրոցի կոլեկտիվով շեֆ Զորամասի հետ համանքի ղեկավարների հետ դպրոցական փոքրիկ միջոցառում մի հատված վերջին զանգի միջոցառման ժամանակ։ Այս տարի դպրոցը թողարկել է 6 շրջանավարտ, 3 տղա, 3 աղջիկ։ Լինում են իհարկե տատանումներ եւ շրջանավարտների թվի մեջ եւ առաջին դասարանցիների։ Նախկինում ունեցել ենք ավելի մեծ դասարաններ, փոքր գյուղի համար ամենից մեծ դասարանը մենք ունեցել ենք 14 շրջանավարտ։ Հիմա ունենք դասարաններ, օրինակ 11 աշակերտ, 12 աշակերտ, Միացյալ դասարան այս տարի ունենք 9-րդ, 10-րդ դասարանն է միացյալ, քանի որ ավարտելով 9-րդ դասարանը տղաները ընդունվել են ուսումնարաններ, մնացել է մեկ աղջիկ եւ միացվել է 9-րդ դասարանի հետ։ Երբ տվյալները պահանջում են, միայն այդ ժամանակ ենք հաշվում Կիչանից եւ Նոր Ղազանչից կամ Կիլիկիա թաղամասից, քանի որ Կիլիկիա թաղամասն էլ է քարանձնած։ Ընդհանուր մեկ դպրոց է, եթե առանձին ցուցակներով պահանջում են, առանձնացնում են Կիլիկիա թաղամաս, Նոր Ղազանչի եւ Կիչան։ Բայց չէ որ Կիլիկիա թաղամասի բնակիչների մի մասը գրանցված է Կիչանում, մի մասը Նոր Ղազանչիում։ Քանի որ Կիլիկիա թաղամասում չկա մանկապարտեզ, չկա դպրոց, growth Նաև Կիլիկիա թղամասի երեխաներն են հաճախում տվյալ դպրոց, բայց ամբողջ հանրության կարծիքով արդյունավետ չի լինի, եթե այդ թղամասը ունենա առանձին մանկապարտեզ կամ դպրոց, քանի որ երկու յուղի երիտասարդներից էլ կան տվյալ թղամասում ապրողներ, նաև այլ համայնքներից կան, կստացվի մենք վերացնում ենք մեր մայր դպրոցը եւ ստեղծում ենք մի փոքր դպրոց։ Հավանաբար նախատեսել էին, որ Կիլիկիան պիտի լինի շատ մեծ թաղամասն։ Նախնական տվյալներով այնտեղ պետք է լիներ նաև եկեղեցի, ինչու՞ չէ նպատակահարմար, քանի որ այդ դեպքում կլինի մանկավարժների խիստ պակաս աշակերտների քանակի պատճառով դասարանները չեն կարող ապահովել, կստացվի, որ եւ մայր դպրոցն է ճգնաժամ ապրում եւ նորակառույց դպրոցը։ Ունենք շենքային պայմանների խնդիր, օրինակ նիստերի դահլիճը օգտագործում է եւ որպես նիստերի դահլիճ, ձմռանը եւ որպես մարզադահլիճ եւ դասասենյակ, միջոցառումների անցկացման վայր, Ամեն անգամ ստիպված ենք լինում սենյակը կահավորել համապատասխան միջոցառման եւ միջոցառման ավարտից հետո իսկույն վերափոխել դասարանի։ Նաեւ ունենք այլ սենյակներ, համակարգչային սենյակը, որը փոքր դասարան է, եւ ծառայում է որպես դասասենյակ եւ որպես համակարգչային սենյակ հնարավորություն ունենք գեղեցիկ կահավորել սենյակը որպես համակարգչային սենյակ ստիպված ենք լինում ամեն անգամ ինֆորմատիկայի դասաժամերի ժամանակ դասարանները դասամիջոցին տեղափոխել ունեինք օտար լեզվի մասնագետի խնդիր, բայց արդեն երկրորդ ուսումնական տարին է, որ ունենք հիմնական մասնագետ, Արդեն 5-րդ ուսումնական տարին է մտնում, որ ճունենք քիմիայի մասնագետ, մեր ֆիզիկայի մասնագետն է նախարարության թույլտվությամբ դասավանդում քիմիա առարկա։ Կենսաբանությանից չին գտնվում է երեխայի նախածննդյան հետծննդյան նպատակային արձակուրդում եւ մասնագետ չեն գտել 1 տարի չի դասավանդվել կենսաբանություն առարկան։ Որպես քիչանցի երիտասարդի դες բավարարում են յուղի այս պայմանները։ Աշատանքից հետո ժամ անց կամ բողոքեցին, որ յուղի շրջապատում չկան հանգստյան գոտիներ, պիտի ստիված հասնել միջև անկև, այլ ինչ կուզենայիք, որ լիներ Կիչանում, ինչի պահանջ ունեք, ինչը կարող եք ստեղծել ինքներդ, երիտասարդներդ, չսպասելով վերևներից աչակցության, միայն թե նախաձեռնությունը լինի։ Ելնելով զբաղվածության աստիճանից ժամանակ չի լինում մտածել ժամանցի մասին, բայց այո կան շատ երիտասարդներ գյուղում, ովքեր թեկուզ մեկ ազատոր են ունենում կամ ազատ ժամ է լինում երեկոյան, ժամանցի խնդիր ունենք։ Համայնքում գործում է հանդիսությունների սրահ, որը ծառայում է նաև որպես ակումբի շենք, ակումբավարն է այնտեղ միջոցառումներ անցկացնում, նաև դպրոցի հետ համագործակցությամբ նախկինում չէինք կարողացել ստեղծել սրական խումբ, քանի որ չկա համայնքում մանկապարտեզ եւ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող մեկ փոքր սենյակում այս տարի առաջին անգամ բացել ենք դպրոցինքից նախադպրոցական խումբ, հետո դիմել ենք վարչակազմի ղեկավարին, ով աջակցություն է ցուցաբերել հարմարավետ սենյակի կահավորման համար, որը նույնպես գտնվում է համայնքի վարչական տարածքում եթե հասնում է երեխաներին, ուրեմն պետք է չարչարվենք, նրանց համար ստեղծենք պայմաններ, մինչև մեր հույսը կարթարանա եւ համայնքում կլինի մանկապարտեզ Խնդիրների առումով առաջին տեղում բոլորիս համար գտնվում է անվտանգության համակարգը, նաև կոնկրետ դպրոցին է վերաբերում։ Դպրոցը նույնպես դիտարկվում է հակառակորդի կողմից։ Այո, դպրոցը նույնպես դիտարկվում է հակառակորդի կողմից։ Սրանից շատ հարցեր են ծնում, օրինակ ուշադրություն աշակերտներին, ինչքան էլ դպրոցի ներսում, համայնքի ներսում եւ շեֆ զորամասի կողմից ինչքան էլ ուշադրություն տրվի երեխաներին, միևնույն է նրանք շատ ուշադրության պակաս ունեն, եթե դա լինի դրսից, ավելի արդյունավետ կլինի, որ เป զի երեխաները իմանան, որ նրանք մենակ չեն, համայնքը, ընտանիքները մենակ չեն Կարելի է օրինակ ամառային շրջանում մտածել երեխաների ժամանցի համար, թեկուզ ժամանակավոր, թեկուզ չլինի շերակացով ինչ որ ճամբարներ, ինտելեկտուալ խաղեր կազմակերպել։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը մենք մի քանի անգամ ամառային ճամբարներ ենք անցկացրել 5 օրով, 3 օրով արշավներ հարակից գյուղերի հետ համագործակցությամբ մեր տեսարժան վայրերը, իրենց գյուղերի տեսարժան վայրերը, բայց այժմ անվտանգության տեսանկյունից ելնելով արդեն չենք կարողանում կողմնորոշվել գնալ արշավի անվտանգ է երեխաների համար թե ոչ եթե գտնվում է ճշնամու դիտարկման ներքո արդյոք նպատակահարմար է ճամբար գործի այստեղ ցավոք այդ հարցին մենք արդեն առնչվել ենք պատերազմից հետո 2021 թվականին երբ ճամբարի հայտ ներկայացրեցին մեզ առանց մտածելու ընդունեցինք հայտը չիմանալով պայմանները, գիշերակացով է թե ոչ, ինչ պայմաններ է, ինչ մակարդակի է, ուղակի մտածելով, որ երեխաների համար ժամանց է եւ նրանք կկտրվեն ճշնամու ականների պայթյուններից, քանի որ այդ ժամանակահատվածում նրանք ճանապարհներ էին պատրաստում մեր լեռներով, որ ընկնում է գյուղի տարածքում։ Ճանապարհ կառուցելիս պայթեցման աշխատանքներ էին կատարվում։ Այդ պայթուններից դպրոցի շենքը ցնցվում էր հենց դասაპրոցեսների ժամանակ, քանի անգամ է եղել, որ մենք մեզ զսպելով աշակերտներին ենք ջուր տալիս, հանգստացնում, Իսկ հետո իմանալով, որ դպրոցին են հայտ ուղարկել եւ դպրոցը գտնվում է սահմանամերձ գոտում, իսկույն հայտը չեղարկել են իմ ներկայությամբ հենց Դա ցավալի է։ Այդ ով է։ Ինչ որ բարի գործական հա։ կազմակերպություն իմ ներկայությամբ հայտը չեղարկեցին։ Եթե երեխան 9 ամիս հաճախում է տվյալ տարածք, տվյալ դպրոց, օրվա մեծ մասը լինում է դպրոցում, հաշված արվեստի դպրոցի խմբակներ, որոնք ավելի ուշ են ավարտվում, ներդպրոցական խմբակներ ավելի ուշ ժամի են ավարտվում եւ ապրում են այս տարածքում, գիշերուց երեկ ապրում են Գիչան եւ Նորղազանչի համայնքում կիլիկիա թաղամասում, դա անվտանգ է, իսկ եթե երեխաների ժամանց կազմակերպեն, թեկուզ լիներ 3 օրով եւ մի քանի ժամով դա վտանգավոր է։ Կարելի է կազմակերպել թեկուզ 3 օրով իրենց նախատեսածի 1/4-ական մասով կազմակերպելաստեն տեղափոխել օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ճամբարներ են գործում Նախկինում եղել է մինչև պատերազմը բայց պատերազմից հետո երբ նման առաջարկություններ են եղել ծնողները չեն ուղարկել երևի երեխաների անվտանգության համար, իրավիճակի համար լավ է լինել սահմանին գից նրանց հետ, քան նրանց հեռու, բայց նույն ճակատագրին ենթարկվելով ուսումնական տարին ավարտել են եւ փոխադրվել են հաջորդ դասարան 72 աշակերտ, 37-ը Կիչան համայնքից, 35-ը Նորղազանչի համայնքից եւ զրոյական խումբ, այսինքն դպրոցինքից նախադպրոցական խումբ 10-ն, որից 5-ը Կիչան, 5-ը Նորղազանչի։ Առաջին դասարան գալիք ուսումնականում քանի երեխա կընդունվի։ Գալիք ուսումնականում ըստ նախնական հայտերի ընդունվելու են 11 աշակերտ։ Եթե համեմատենք նախորդ տարիների հետ, ընթացքում եղել է նաև կտրուկ նվազում, տեղափոխվելու հետ կապված խնդիր չկա ոչ Կիչան համայնքում, ոչ Նոր Ղազանչի համայնքում, ընդհակառակը, եթե պայմաններ լինեն, ունենք 5 տարի, որոնք վերակառուցման, ներքին հարդարանքի խնդիրներ ունեն, չունեն կոմունալ ոչ մի պայման, եթե դրանք կարգավորվեն, կլինեն նաև այլ տեղահանված ընտանիքներ, ովքեր կարիք ունեն բնակարանային պայմանների։ Գյուղապետն ասում է, այնպիսի տուն չկա, որ հնարավոր լինի վերականգնել, որ պիտանիների բնակության համար։ Եթե գյուղի երիտասարդները կարողանում են հին ավերակներից տուն ստանալ եւ ապրել, ապա պետությունը պետք է շահագրգռված լինի, սահմանամերձ, հենց սահմանամերձ գյուղերը պահելու համար եւ բնակարանաշինության աշխատանքներ տանել վերաբնակեցման համար եւ համայնքների բնակիչների համար։ Տեղահանվածները չեն խուսափում, սովորաբար խուսափում են սահմանամերձ բնակավայրեր գնալուց։ Միևնույն է, եթե այլ տեղում պայմաններ չի լինում, մի քանի հայտեր են ունեցել մեր համայնքի ղեկավարները, բայց չեն կարողացել բավարարել նրանց կյանքի մինիմալ պայմանները կոմունալ կենցաղային խնդիրը։ Ապագան գյուղի։ Գյուղի ապագայի մաս մասին չեմ կարող հստակ ասել, եթե մենք ազգովի կարճած լինենք մեր հովին, դա կախված չէ հասարակ ուսուցիչ, հասարակ գյուղացուց, բոլորս մի հավասար ենք ով ապրում է Արցախում, իսկ գյուղի ապագան կարելի է տեսնել գյուղի զարգացման գործընթացի մեջ, որը տարվում է եւ համանքի ղեկավարների կողմից, եւ դպրոցի կողմից, եւ ակումբի, այսինքն գյուղում գործող բոլոր ենթակառուցվածքների կողմից, բոլորը իրենց աշխատանքը կատարում են, բայց դա նյութական օգուտ չի տալիս համայնքին, եթե չլինի աջակցություն, Եթե մենք չկարճենք մեր արմատներին, օրինակ գյուղում ունենք 18-րդ դարի եկեղեցի, այդ կառույցը պահպանել Դա պետական արժեք է, որը օր-օրի մեր աչքի առաջ փլվում է։ Եթե նախկինում կարողացել ենք մաքրման, կահավորման աշխատանքներ տանել այդտեղ, ապա հիմա դա էլ հնարավոր չէ այդ թփուտները ծառերը մաքրել, քանի որ պատերը արդեն խոնավությունից բաժանվում են երկու մասի՝ ներս եւ դուրս, Ամեն անգամ տեսնելով քարերի կույտերը, որոնք թափվում են եկեղեցու պատերից, համանքի բոլոր բնակիչներն էլ ցավ են ապրում։ Բազմիցս դիմել ենք այդ հարցի համար։ Եկեղեցին չի գործում, բայց դպրոցի գյուղի բոլոր արարողությունները անում ենք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում առաջին հարգանքի տուրք, նախադպրոցական խմբի երեխաները եւ հրաժեշտի երեկոյի վերջում մոմավառություն դինակոչիկներին ծառայության ճանապարհերից այնտեղ հարգանքի турքեմատություն մեր զոհերի հիշատակին տարբեր միջոցառումների առիթով կարելի է փրկել եւ պետք է փրկել եթե մենք մեր պատմական արժեքները չպահենք չփրկենք վաղը եւ մայիսօր արդեն եկեղեցին չի լինի եւ այդ ժամանակ բոլորի ուշադրությունը կհրավիրվի այդ եկեղեցու վրա, որ կորցրել ենք 18-րդ դարի կառույցը։ Այդ ժամանակ բոլոր կայքերը, բոլոր անհատները կշտապեն լուսանկարել եւ նյութեր հրապարակել այդ եկեղեցու մաս։ ավարտվեց հայացք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հուլիսի 5-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։